Մարտական ընկերները Գիժ Լավրենտ էին անվանում նրան։ Միայն խենթը մի օրում 3 տանկ կփոխեր, տանկնականի վրա պայթում էր, փոխում էր, պայթում էր, փոխում էր, ու արդեն 4-րդով հասներ տեղ։ Պատերազմի ժամանակ տանկով ականի վրա պայթել է բազմաթիվ անգամ ու ողջ մնացել։ Նման դեպքում են ասում, Աստված իր եղունգի տակ պահել է։ Խաղաղ օրերին տրակտորիստ էր աշխատում, իսկ տանկիստի մասնագիտություն խորհրդային բանակում չի սովորել։ ԽՍՀՄ զինված ուժերում քիչ է ծառայել։ 9 ամսից 1992 թվականի փետրվարին արդեն հայրենի գյուղում էր Եմիշճանում։ Գրիվը սկսված էր։ Գնում է Մարտունի։ Այստեղ էլ տեղի է ունենում Մոնթե Մելքոնյանի ավոյի հետ առաջին հանդիպումը, ում անունը չերել լսել։ Մակ Վալոդաննով մարդ, ածականներ կոմիսար, քան Չանունը։ Իր համար միջև խորհրդային բանակ գնալը որպես տրակտորիստ աշխատել է, ասում է, «Ավոր ջան, այ իրան ղրկա տրակտորը կբերի»։ Նա տրակտոր կա, ուզում է խոտ տան բերեն, չեն կարողանում։ Դեմ վախ չգիտեմ որ մոնտն այլ ասում է, «Եգուր, եգուր, չեմ էլ հասկանում ինչ ասում»։ Տղեկը բացատրում են, գնում եմ տրակտորը, խոտ եմ տալիս, բերում եմ, ուտեղից իմ ծառայությունը սկսում է մոնտեի հետ սկզբից հրանոթների համար տեղեր եք ցարքում, հրանոթներն եք քաշում, տանում իրաց տեղերը կանգնեցնում։ Հետո մի հատ տանկ ունենք, Ղարադաղլույում մատորը թափած։ Ասում եմ պիտի գնաս այդ տանկը քաշես բերես։ Մի հատ ընկեր ունեմ զոհվել է Վազգենը անունը։ Վազգենի հետ գնում եմ, Վազգենը խորհրդային բանակում տանկիստ ա եղել։ Ինքն էլ մեր գյուղացի, գնում ենք այդ տրակտորով, տանկը կապում, քաշում բերում Մարտունի բարձրացնում եք, մի հատ սարի գլխին կանգնեցնում եք, շարժիչը չի աշխատում, բայց ինքը կրակում է։ Այդին վաղ է տանկը դիրքա պահում։ Այդ գործերի ժամանակ մի իրիկոն տեղ չունեմ մնալու, գնում եմ ուսումնարանի հանրակացարանը։ Հայաստանից ջոկա տանդեր, ասում եմ տղեկ «Դե կարա մնամ ստեղ։ Ասում եմ հրամանատարը կգա, կորոշի։ Հրամանատարը գալիս ասում է, չէ, քեզ չեմ ճանաչում, ներվում եմ, դուրս նստած եմ, Իսրամահատարը գալիս ասում է. «Դու ինչ ես կարում անես»։ Ասում մեխանիզատոր եմ, մեխանիզացիայից ամեն ինչ հասկանում եմ։ Բեմպեն յուղա թողում, կարաս սարքես, ասում հա, ասում այլ արի գիշերը քվաղը կխոսանք։ BMP-ի սարքում եմ։ Ասում եք ուզենաս մնաս մեր ջոկատում։ Ասում որ թե կուզենամ այլ կխնդրեմ որ ընդունել ձեր ջոկատը։ Իրաց ջոկատը տղերքն էլ մարտական ոգին տեղի իսկական տղերք են էլի ես մնում եմ իրանց մոտ ու անմիջապես ավոյի հրամաններն եմ կատարում այդ տրակտորով ու ձերը հետել եմ տղեկին ինչ պետք է անում եմ <laughs> մի օր մոնտեն գալիս ասում է վաղը պիտի գնանք, ես ինչ գործ անենք, ասում եմ ավո ջան, ես վաղը չեմ գնալու, թտկակոշիկներս ճղվել են, չեմ կարամ ջուրավոտերս։ Լավ են ասում, այդ ձևի բաներին ուշադրություն մի դարձրու կգնաս։ Ասում ավո ջան, չեմ գնալու, մի հատ գորոնակցում, կայնած մի ոտի վրա, իրա սապոկը, գիզվի սապոկը քաշի մահանն ու ջուր շռվալին թափվում է գրկում եմ իրան հանգստացնում եմ ասում եմ դու ինձ մի բանը երկրորդ անգամ չես ասելու չէ վեր չորնել ես իրան մի բանը երկրորդ անգամ ասել չեմ տվել Երևանի Սպանդարյան շրջանի կամավորական ջոկատում գնդացրորդ էր տղաները տուն էին վերադարձել դաթար առնելու։ Լավրենտ Շումանյանը չէր կարող հանգիստ նստել ու սպասել նրանց։ Գնում է Բերթաշեն դիրքերը գնդացրով։ Մոնտե մի օր նամակա գրում Նելսոնին Բերթաշենի կամանձի ասում է Լաուրենտին ղրկի իմ մոտ։ Գալիս ասում է Մոնտեն քեզ կաշման։ Միջև այդ ես Նելսոնին ասած եմ լինում, որ Նելսոն, ուզում եմ տանկից դառնամ, ասում եմ տանկը քո բան չա, տրակտորի հետ մի համեմատի, տանկը լրի ուրիշ տեխնիկա է, դու չես կարա տանկ քշես։ Հրամանատարի ինքն ախո չեմ ասելու, չէ, կարամ պիտի քշես, որ իմանա որ կարամ ես։ Մոնտեն ասում է, լավ են, դու պիտի տանկից դառնաս։ Ձեր այդ ցանկության մասին գիտե։ Ընդհանրապես տեղյակ չէ։ Երկու հոգի կային պատրաստ, մեկը նշանառով օպերատոր, մեկը տանկի հրամանատար։ Պետք է մի հոգի, որ տանկը քշի։ Ինքն էլ մտածելա, որ լավ է, ինքը կարա քշի։ Ասեք թող գա։ Գալիս է, ասում եմ, ավո ջան, դե ինձ մի շփատ ժամանակ տո։ Մտածում եմ, որ ես իրան շատ կար ժամանակ եմ ասում։ Ջրայնանը մա չէ, դու այսօր երեք ժամից հետո պիտի տանկիս տրլաս։ Ասում դե լավ, տանում են տանկիսների մոտ, ցույց են տալիս ոնց են խոտ տալիս, մի կրուկ քշում եմ, Էկիպաժը նստում է ու ես գնում եմ իմ ծառայությանը։ Ցանկացած գյուղ, որտեղ որ եղել է Մոնթեն 92 թվականի սեպտեմբերից սկսած։ Մոնթեն, որտեղ եղել է, ամենտեղ եղել եմ, բացառությամբ Կուբատլոն։ 40-ից տակությունների դա ես չէի կարող տեղեցնեմ։ Առաջի բոյը որ եղել է որպես տանկի մեխանիկ վարորդ։ Շարտարի Ուլյան Սարներ։ Գնացինք տեղ Իմ ամենամեծ օպերացիաներից մեկը, որ մասնակցել եմ Խորադիզներ, որ առաջինը ես եմ մտել Խորադիզ, իմ անձնակազմով տղեկ հետևից էին գալիս, իմ տանկի վրա բան էին հարմարացնում ականզերծող սարք իմ մասին շատերը լսել են որպես շատ ականի վրա պայթած մի մասը հենց դրանով են պայթեցել գրվի ժամանակ պայթել եմ 28 անգամ մի անգամ էլ 98 թվի հունիսի 1-ին Շաբուլավի ճանապարհի կողք աշխատում էինք տեխնիկայով, էլի պայթեց։ Ես մի պատերազմով էլ իմ ավտոն են խփել։ Սկորի ուվազ էր, ես էլ մեջն էի, բախտս բերեց։ Չեմ վնասվել, բայց մինչև հիմա երկու ականջից էլ ձենը գալիս այն ռշոնը չգտարեմ նորություններ կա ականզերծելու ժամանակ որ գնում ես քո արագությունը պիտի 12-ից չանցնի որ հանգիստ ես քշում հակառակորդը ավելի հեշտ է քեզ խփում ես որ սաղ եմ մնացել ես չեմ կարողացել խփել մեծ մասը իմ արագ քշելու մանևրելու հա դրա շնորհիվ էլ որ ես փրկվեցի շատ ազնակազմներ են փոխել ցավոք Դիմացս նստած հաղթանդամ տղամարդու ձայնը կերկերում է, աչքերը լցվում։ Տանկի անձնակազմից գիշեցի Արարատ Շամամյանին, ապերին է հիշում, որ զովեց 17 տարեկանում։ Բջջային հերախոսը հանում ցույց է տալիս նկարը։ Իր աշխունում մի բան չկա, որ ես ներկա չլինեմ։ Ինձ իր հերը որպես իր տղուն անդնում, որ ինձ համար շատ դժվար է։ Թշնամին սարսափում էր Արիասիր տանկիստից, որտեղ Լավրենտ Շումանյանն էր իր տանկով, այնտեղ էր եւ հաջողությունը, եւ միշտ նրա երկաթյան ժույգը սլանում էր արջևից մեր մարտերը բոլորն էլ հաղթանակով էր անցնում։ Ես չեմ տեսել, որ գնանք միտեղ պարտություն կրենք, հետ գանք, տենց բան չի եղել որ մի դիրք ա եղել, պիտի գրավեին, չէ, ինձ մատը սենց ա արել, մոնթեն, էսի պիտի մեր լինի։ Քշում էի գնում այնտեղ, կանգնում ասում տղեկ եկեք, ենում ստեղ։ Լավ օրեր մոնթերի հետ շատ ա եղել, լավի հետ վատնել ա եղել, շատ ա իմ վրեն ջղայնանում էր, դե ես ամենտեղ չփսկող եմ, ասում եմ, քեզ գործ չունես, գործ չունեմ, ինչ կատարվում ա այս երկրում, ինձ վերաբերվում ա։ Ես մինչև ես օրերը ձևի եմ ապրում։ Դե բայց <laughs> ամենալավը էներվոր կանգնած ենք, պիտի մի կտոր հաց ուտենք, առաջինը ինձ էր քաշում տամաչում էի այդ հացին բանին չէի մասնակցում շատ ժամանակ ա եղել որ ասելա գնացեք լավրենտին բերեք ենի չի կարող էլ գնացեք բերեք մի կտոր հաց ուտենք կռվի ժամանակ էլ միտեղ հավաքվել են ինքը ուզում էր մի կտոր հաց ուտել չէ ասում գնացեք լավրենտի անձնակազմը բերեք լավրենտին անձամբ բերեք ես էլ մեխանիկ վարորդ էի հիմնականում հրամանատարն է չէ սականում որ մարտում ես լինում եմ, ես այդ տանկերը ինձ էին ենթարկվում, իմ ասածով էին անում ու հաջողությունը ստացվում է։ Լավրեն Շումանյանը միայն մարտերի ժամանակ չէր անվեհեր, ինքնավստահ, սխրանքի պատրաստ հանդուգն ու ճարպիկ երիտասարդը գիշերը մտել հակառակորդի դիրք, տանկը գործի գցել ու վարելով հասցրել է մեր կողմը։ Մեկը չէ, 5-ը։ Վերջին մարտը տվել է 1994 թվականի հունվարին Օմարը վերցնելու ժամանակ։ Քալբաջարը երկրորդ օպերացիան էր, պիտի Օմարը ազատագրեինք։ Տանկս էլ ականի վրա պայթմա, կապվում եմ, ասում եմ տղեկ, տանկ ականի վրա պայթելա։ Էս ընկերներս ովքեր իմ հետ միազնակազմ են եղել, ասում են մենք մեզ լավ չեք զգում։ Տանը մեն հոսպիտալ Ես սկսում եմ այդ բանկի վրա աշխատել, ինչ որ պիտի սարքվի, որ դառնա նախադուլ։ Մեկ էլ իմ ներքին ձայնը ինձ հուշում է, տեղը լապշիս տանկի հետևի մասը տրասմիսային ասում, տեղ պարկած է։ Ասում լավ են, տեղը լապշի հել գնաց։ Ուշադրություն չեմ դարձնում, էլ ասում եմ, ես տանկից ուր գնամ, էլ որ ավելի լավ տեղ լինի։ Նորից է ասում, ասում այ տղա, ես մի հատ հավայի գլեկ լեն չկատակ գնա։ Ստանում մին տպո իմիշտնեցը մին գլու փայատարալ տղը փոխել։ Ու բարձրա ձայն է ասում։ Բարձանում եմ այդ տանկը որտեղ խփված է, վերևը թեթև բացակա ու ձունել չկա, էլի չոր խոտա։ Կարես եմ տեղ նստում եմ, մկրնհապ ուժեղ պայթուն, իմանում եմ թե ինքնաթիռա։ Վերև եմ նայում, մեկը մի հատ վալնա ինձ կողմա մոշելի մեջ։ Ալիք նայում եմ սենց ընկնում ա վարկվում, ընկնում ա վարկվում, մտածում եմ, որ թուրքերը արդեն ինչ շրջապատել են։ Հետո եմ հասկանում, որ չէ, տանկս են խփել։ Ասկոլկեքն աստեն դեռ ընկնում վարկվում։ Ռացիաս վկալում եմ, որ խոսեմ, չեմ կարող խոսեմ։ Տարօրինակ ձեն եմ հանում, արշույն գիտեք, Ղարամյանը։ Ասում լավ է, մի վախի էսա գալիս ինքը տեսնում ա որ տանկը խփվել ա։ Ու ձենից էլ ճոկումա որ ես եմ։ Գնում եմ, որ մոտիկանան տանկյուն չեն տենում, տանկի տեղում մի հատ մեծ փոս, ես մի փոքր կտոր արկաթա մնացա։ Ոդը ես թուլանում ա, որի վրա սգալին ընգնում եմ այդ փոսի մեջ։ Էլ չեմ հիշում, ով ա գալիս ինձ տանում են։ Մեկ էլ հիշում եմ, որ գալիս եմ Ստեփանակերտ, հոսպիտալում։ Հա, այդ օրը որոշում եմ, ասում եմ, ես էլ կռվի չեմ մասնակցելու, միջև չամուսնանամ։ Ինձ էլ սիրած աղջիկ ա եղել։ Ապրիլի 30-ին ամուսնանում եմ, մի ամսով արձակուրդ են դալես, մայիսի 15-ին զինադատարը կնքվում է։ Ա 1994 թվականին Խիզախ ու անձնուրաց հայորդին արժանանում է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի։ Առաջին այդ շքանշանով ապարգևատրվել է սիրելի հրամանատարը Մոնթեն հետմահու 26-րդը ինքը, նրա զինվորը։ Մինչև 2003 թվականը շարունակել է ծառայությունը պաշտպանության բանակում։ Պատերազմի երկրորդ խմբի հաշմանդամ է։ «1998-ին բնակություն է հաստատել Շուշիում» կպատկերացներ, որ արյամբ հետ նվաճված քաղաքը մի օր կտան թշնամուն։ և երբ հազնվեց, ես Ստեփանակերտ էի։ Մեր տեղիքից մեկը զանգմա ինձ ասում է Շումանյան ուր ես արի մեզ իջացրու քաղաք։ Ասում իջել եմ քաղաք, պիտի հետ գամ։ Ասում չէ, չէ, հետ գալու թեմա չկա, Շուշին հասնել եք։ Այդ եղել է նոյեմբերի 5-ին ժամը 7-ին 7-ից կեսի կողմերը։ Բերթակաղակի հանձնումից հետո չի թողել Արցախը, բնակվում է Ստեփանակերտում։ Հարազատ հողում ապրելով հայրենիք է պահում։ Սպասում եմ, որ տղաս էլ պիտի գա, Վազգեն Սարգսյանի 4-րդ կուրսա, երկու ամսից ավարտելու է գա, Վազգեն Սարգսյանի ռազմական ինստիտուտը։ Ունենք մի հատ հասարակական կազմակերպություն, լրիվ ուրիշ նկատառումներով ենք սկսել, բայց եկել է պահը դարել ընենց, որ այսօր մենք պիտի մեր հայրենիքը պաշտպանենք ու անում ենք այդ։ Իմ 4 ժամանալին ես ստղան ուշքուն դրանին ինձ պիտի տայն ստղան։ Եթե ես ուշքան ինձ պիտի տայն, ես պիտի իմ վիճակի չինեմ, որ նավս կինել։ Երբ եք վերադառնալու Շուշի։ Շուշի հստակ չեմ կարող ասեմ, երբ եմ վերադառնալու, բայց որ վերադառնալու ենք։ Գազանչեցոց եկեղեցին երկրորդ տարինասքի մեջ է ու այս ձևի բաստողը չի կարելի։ Թուրքիա ուշնեցի ծաղի Ղազանչեցուցի օրա։ Չորը թաթել կգնամ Շուշի։ Բայց թե երբ չգիտեմ։ Մենք պիտի հետ բերենք տեսնում եմ որ լինելու է վստահ եմ որ լինելու է քյուր արաքս մեռնալինելու ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի մայիսի 10-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։